Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyyə və müsəlin Seyyid Muhammedin və alə əlihi və ashabihi ecmain. Əmmə bəl. Salamu aleykum və rəhmətlə və Belə sualım var. E, ümumiyyətlə, nafilə namazları haqqında nə deyə bilərsiniz? Nafilə namazları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm sünnətindəndir. Yəni, yolundan. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və də özü də onlara rayət edirdi. Mənim üçün nafilə var, nafilə hədis, nafilə namazlar var, nə qədər hədislər gəlir, səhih. Nafilələrin də növləri var. Və məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və buyurur ki, kim fərz namazından qabaq və ya sonra gündə 12 rükət nafilə namazı qılsa, Allah subhanətə onun üçün cənnətdə bir ev tikər, onu göstərər və ya məsələn, duha namazı barədə ki, gündə 200 dənə sədəqə verən kim sayılır? Və ya məsələn, Allah rəhmətə qazanmaq üçün əsrdən qabaq və ya zövrdən sonra sünnət və ya umumən gecə namazı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve özünü gecə namazı fərz eləmişdir. Fərz idi, amma bizim üçün müstəhəbdir. Ona görə hətta qılanda elə qılardı ki, hərdən halı pistəşərdir, ayaqlar şişərdir. Ona görə möminlərin anası Deyərdi ki, bəs ya Rasulallah, bəs sən axı Allah təala sənin keçmiş və gələcək günahları bağışlayıb axı. Yəni bu qədər ibadət eləməyin, hətta bu həddə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona cavab cavabən deyirdi ki, istəməzsən ki, mən Allaha şükür edən qullardan olum. Və nafilə namazı şükrün tamamıdır, elə bil ki. Namaz, əgər namaz şükürdüsə, şükür tamamlayır. Həmçinin də nafilə namazları ümumiyyətlə, əgər fərzlərdə əgər eyb olubsa, naqisliyi və bu olur, o boşluqları doldurur. Həmçinin imanı saxlamaq üçün, yəni sabit qalmaq üçün səbəblərdəndir. Çünki insan zəifləməyi necə bilə bilər? Nafilələrlə. Nafilə namazına, nafilə orucuna, nafilə həccinə, əgər imkanı varsa, nafilə e, sədəqənə, nəzirlə, əgər imkanı varsa, vermirsə, artıq bilə bilər ki, iman zəifliyir və xüsusən də namaz. Namazda nafilələrin gedməyi, imanın zəifləməyi deməkdir, açıq aydın və e, təbii ki, nafillər geçsə, artıq görürsən ki, fərzlərdə də boşluq yanır. Ona görə fərzləri kim istəyir ki, yaxşı eləsin, Onun birinci nafilələr deməkdir. Və həmçinin nafilə ümumiyyətlə barədə çox danışmaq olar. Həmçinin demək olar ki, məsələn, ə, e, mümin, müsəlman nafiləyə nəinki bu dünyada, hətta axirətdə ehtiyacı olacaq. Çünki Allah subhanətə alə o vaxt ki, qulun fərzləri kifayət qədər olmayacaq, Allah subhanətə alə buyuracaq ki, mələklə baxın, baxmayaq bilir, hətta o şahid olsunlar, qeyriləri, ondan qeyriləri. Bəs deyəcək, baxın, onun nafilələrinə nəyi var? Yəni, necə fikirləşirsən, necə görürsən, bəs nafilə hətta ahirətdə də təsir edəcək və hətta cənnətdə də mərtəbələrdə. Ona görə çalışın, nafilə ibadətlərini tərk eləməyin və bu böyük və əzəmətli əməldir və onu gedməyi artıq təhlükədir. Allah subhanətlə bizi sabit eləsin bu sonra? E, 12 rəkət e, ratib namazı haqqında nə deyə bilərsiniz daha ətraflı? Bütün rəkət e, e, ətraflı budur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, cənnətə qazanmaq üçün böyük bir səbəblərdən biridir. Və həmçində bəzən qeyd elədim bayaq ki, bəs fərzi tamamlayır. Fərzə olan naqisləri doldurur, boşluqları doldurur. Ona görə çalışma lazım o tərk olunmasın qardaşlar. Sünnətləri tərk eləməyin. Bəli. E, nafilə orucu barədə bəs? Həmçinin nafilə orucu da. Çünki mən ümumən nafilələr barədə danışdım. Xüsusən də namaza danışdım. Çünki namaz, nə üçün namaza əsas yer verir? Çünki namaz gündəlik ibadətdir. Gündəlik bizimlə qarşılaşan ibadət. Amma orucu əhkamlar isə gündəlik deyil. Vaxtlandır. Vəziyyətləndir. <clears throat> Amma namaz isə fərqlənir onlardan. Ona görə Amma orucluq isə əlbəttə, orucluq da nafilələ, necə ki, namazın nafilələrin faydası var, fərd üçün, həmçinin nafilə, oruc nafilələr üçün, həmçinin. Çünki e, nafilə ibadəti həmçinin fərzi rahatlaşdırır, asanlaşdırır. Ne üçün? Çünki o adam ki, birinci, dördüncü gün, hər üçün müsəlman ayının, hər ayın 13-14-15-i tutsa, oruc. Ramazan gələndə onun üçün rahat olur. Külüsən, yəni nafilələr özünü öyrəşdirmək fərzi necə rahatlaşdırdı. Bu adam ki, tutmur, sonra fərz gələndə ağır olur onun üçün, xüsusən əvvəl günlər, hətta öyrəşənəcən. Ona görə nafilə fərqi yoxdur namazın, orucun, zəkatın, həccin. Hamısı fərzləri rahatlaşdırır. Rahat edir qılmağa, vaxtında qılmağa, layiqli qılmağa, əhkamlarla qılmağa. Ona görə fikir verirsiniz, hər bir Allah Taala hər bir həmçinin peyğəmbər sallallahu hər bir fərd üçün nafilələrdir. Məsələn namazın nafilələri var. Var fərz, var nafilə. Orucun var, fərz, var nafilə. Zəkat var, fərz, nafilə. Sədaqə, nafilə sədaqə nəsibdir və s. Həmçinin e, həc var, fərz, həmçinin nafiləsi ömrədir. Və bu kimi. Allah razı olsun. Hə, buyur, Allah bizi sabit eləsin dində. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته